Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Šesta je godina poslije Krista. Rimskim carstvom vlada August. Taj je car svoj život započeo kao Gaj Oktavije. Rođen je 23. rujna 63. prije Krista. Otac mu je bio bogat, on je bio prvi član svoje obitelji koji je postao rimski senator. Ali za Oktavijanovu budućnost puno je bila važnija majka Atija. Ona je bila sestra Gaja Julija Cezara, koji je mladog Oktavijana uveo u politički život. Kada mu je bilo 12 godina, održao je govor na sprovodu svoje bake Julije. Tri ili četiri godine kasnije ušao je u svećenički red. Pratio je Cezara, tada već doživotnog diktatora na triumfu kojim je proslavljena pobjeda u građanskom ratu. Nakon toga otišao je u Apoloniju, gradu današnjoj Albaniji, kako bi dobio poduku iz vojne vještine. Tamo je 44. godine prije Krista saznao da je Cezar ubijen. Na putu prema Rimu rečeno mu je da ga je njegov rođak posinio i tako je Gaj Oktavijan postao Cezarov nasljednik. Mnogi su nakon diktatorove smrti htjeli postati gospodari Rima i njegovih posjeda. Malo je tko očekivao da će iz te borbe kao pobjednik izaći Oktavijan. 31. godine prije Krista pobjedio je vojsku Marka Antonija i Kleopatre i postao gospodar Rima. Stvorio je principat, sustav vladavine kojemu je omogućio apsolutnu kontrolu nad Rimom i posjedima. 27. godine prije Krista dobio je nadimak August Božanski. Pod tim imenom će rimskim carstvom skoro 41 godinu. Ali te šeste godine poslije Krista carstvo će se naći u teškoj situaciji. Na sjevernim granicama carstva koje je povukao i utvrdio August, vladao je nemir. Barbarski narodi preko granice nisu bili mirni. Najopasniji pak narodi dolazili su iz zemlje koju je ovako opisao rimski povisničar Tacit. Zemlja je posuta tamnim šumama ili ogavnim močvarama. Prema Galijama je vlažnija, a prema Noriku i Panoniji vjetrovitija. Dosta je plodna, no voću ne prija. Bogata je blagom, ali ponajviše kržljavim. Pa i goveda im nemaju svoje ljepote ni na čelu uresa. Ponose se brojem i to im je najdraže bogatstvo. Srebro i zlato ne znam da li su im bogovi uskratili milostivo ili sljutine. Nema u njih ni željeza na pretek, kako se vidi po vrsti njihova oružja. Slabo tko upotrebljava mačeve ili duže sulice. Nose koplja s uskim i kratkim željezom, ali tako oštrim i spretnim da se istim oružjem, kako već zatreba, bore ili izbliza ili izdaleka. Zemlja koju je ovako opisao Tacit je Germanija. Godine Augustovog vladanja smatraju se mirnima, ali car je u tim godinama i morao ratovati. Godine 25. prije Krista njegove su legije pokorile plemena koje su živjela oko važnih prijelaza preko Alpa. Legije su onda prešle preko tog planinskog lanca i zauzele područje Recije i Norika. Danas se na području tih provincije prostiru Švicarska, Austrija i Bavarska. Onda su August i njegovi zapovjednici prodali sve do gornjeg Dunava. Rimljani su voljeli svoje granice postaviti na prirodne prepreke. Ta velika rijeka bila je idealna za granicu prema sjeveru. Tako je 16. na 15. godinu prije Krista granica carstva konačno premještena sa sjevera talijanskog poluotoka na Dunav. Onda je zauzeta Panonija. August je htio krenuti dalje na sjever. Namjeravao je pokoriti cijelu Germaniju i Bohemiju, područje današnje Njemačke i Češke. Druz, kojemu je August bio očuh ili možda čak i otac, je devete godine prije Krista legije doveo do rijeke Elbe. Ali pokoravanje Germanije neće ići lako. I sam Druz je zaglavio tijekom tog pohoda. Zbacio ga je konj i nakon 30 dana je umro. August je u namjeri da pokori Germaniju slijedio svog velikog očuha. Gaj Julije Cezar bio je prvi rimski vojskovođa koji je s legijama prešao u Germaniju. U vrijeme dok je ratovao u Galiji preko rijeke Rajne su počeli prelaziti Germani kojima je vladao kralj Ariovist i zaustavili su se u današnjem Alzasu. Cezaru nije bilo drago vidjeti kako taj moćani ratoboran narod prelazi rijeku. 50 godina prije u Galiju su provalili germanski narodi Cimbri i Teutonci, opustošili ju i onda su krenuli prema Italiji. Rimske legije pod zapovjedništvom Gaja Marija jedva su porazile te narode. Cezar je htio zaustaviti Germane na vrijeme, ali to nije bilo ni malo lako. Legionari su od Gala čuli priče o tome da Germani imaju divovska tijela, da su nevjerojatno hrabri i vješti oružju. I nije im se svidjela mogućnost da krenu u rat s tim ljudima. Cezar u svojim galskim ratovima piše. Zbog toga je odjednom naše borce obuzeo veliki strah da je zavladala panika. Strah je prvo obuzeo vojničke tribune, prefekte, a onda i ostale borce. Zato je svaki pojedini od ovih počeo navoditi jednu ili drugu ispriku da bi krenuo na put i počeo moliti Cezara da bi mogao uz njegov pristanak otići kući. Neki su, da se ne bi na njima posumnjalo da su kukavice, postiđeni ostali, ali ipak nisu na svom licu mogli sakriti izraz straha, a ni suze prekriti. Ti bi se povukli u šatore i tu kukali nad svojom sudbinom ili bi zajednički sa svojim plači druzima žalili zbog opće propasti. U svakom uglu tabora počeli su ovakvi borci sastavljati i pečatiti oporuke. Njihove riječi, kao i njihova panika, zbunili su što više i one koji su imali veliko vojničko iskustvo. Onaj koji je želio da se pokaže kao manja kukavica, govorio bi da se ne boji neprijatelja, nego da ga je strah zbog klanaca na putu i velikih šuma. Cezar je uspio nagovoriti svoje legionare na bitku s Germanima. Kada je vidio da legionarima nije do borbe, izjavio da će sam krenuti u bitku, praćen svojom vjernom desetom legijom, koja je bila Cezarova miljenica. Ostali mogu ostati u logoru. Deseta legija zahvalila se na povjerenju i poručila da će drage volje slijediti Cezara. Ostale legije su se, kako Cezar piše u galskim bratovima, postidjele svog kukavičluka i pridružile se desetoj. U bici su rimski legionari pobjedili Germane. Bilo je to 58. godine prije Krista. Nakon tri godine Cezar je opet morao ratovati protiv Germana koji su provalili u Galiju. I taj je rat bio težak. Starogrački povjestičar Plutarh u Cezarovom životopisu piše. Cezar je napisao da su ga barbari pregovarajući s njima za primirja napali na putu i sa svojih 800 natjerali u bijeg njegovih pet tisuća konjanika, budući da ih Rimljani nisu očekivali. Zatim su, kaže, poslali k njemu druge poslanike, opet ga nastojeći zavarati, ali ih on zadrži pa povede vojsku na barbare smatrajući da je protiv takvih vjerolomnika i kršitelja primirja dobra vjera ludost. Od onih koji su prešli Rajnu, četiri stotine tisuća bilo sasječeno, a one malobrojne kojima se uspjelo vratiti, primiše su Gambri, germansko pleme. Cezar je pobjedio Germane koji su prešli preko Rajne, a činjenicu da su su Gambri primili ljude koji su uspjeli pobjeći pred legionarima, Cezar je iskoristio kao izliku da prijeđe Rajnu. Plutarh piše da je Cezar težio za slavom, koju bi mu donijela činjenica da je on bio prvi rimski vojskovođa koji je prešao tu veliku rijeku. Cezar i njegovi legionari su te 55. godine prije Krista uspjeli sagraditi most preko široke i brze Rajne. Bio je to sjajan građevinski pothvat. Prešli su u Germaniju i kako sam Cezar piše za vrijeme kratkog boravka u toj zemlji popalili sve kuće i sela Sugambra, a onda su legionari požnjali i njihovo žito. Cezar je u Germaniji proveo 80 dana. August je u njoj namjeravao ostati duže. On je htio dosvojene zemlje utemeljiti dvije provincije, Veliku Germaniju i Bohemiju. Sve će ostati na planovima. Rat u Germaniji bio je mučan i dugotrajan. Taj će rat završiti jednim od najvećih poraza u rimskoj povijesti. Godine devete nakon Krista u Teutoburškoj šumi, Germani pod zapovjedništvom Arminija uništit će tri rimske legije. Posljedice tog poraza ovako opisuje Svetonije u svom dijelu Život careva. Germani su u Arminiju našli vođu izuzetnih sposobnosti. On je zamislio plan o oslobođenju Germana od rimske vlasti i o tome se potajno dogovorio s germanskim kraljevima. Kvintilije Var, koji je lažno obavješteno pobuni jednog dalekog plemena, poveo je svoje legije u Teutoburšku šumu kako bi skršio ustanak. Tamo su ga u zasjedi čekali Germani kojima je sve išlo na ruku. Napredujući kroz uske klance, legije su izgubile bojni red. Zemlju i onako raskašenu i mekanu, jer sunčevo svjetlo ne dopire do tla zbog gustih krošenja i drveća, teške su kiše pretvorile u blatnjavo more. Bitka je trajala tri dana i sve tri legije s pomoćnim četama uništene su. Var se ubio bacivši se na mač. Ostarjelog je Augusta kad je čuo za propast u Teutoburškoj šumi obuzela tuga. Odjenuo je žalobno odijelo, pustio kosu i bradu i noću je lutao palačom udarajući glavom u dovratke i vičući Vare, vare, vrati mi legije. Varova katastrofa zapečatila je planove o osvajanju Germanije. Za osvajačke ratove i za obranu carstva August je trebao vojnike. Na kraju građanskog rata August imao 60 legija, ali temu legije više nisu trebale, nije ih ni mogao plaćati. Ostavio je samo 28 legija ili 150 tisuća legionara, uglavnom unovačenih u Italiji. Pored njih imao je još toliki broj vojnika iz provincija koji su služili u pomoćnim četama. Ali te šeste godine prije Krista August je trebao još vojnika. Dačani su krenuli na Panoniju, Germanija i Trakija su se pobunile. Ljudi u Italiji nisu više rado išli u vojsku pa je August zatražio od upravitelja provincija da mu unovače pomoćne čete. Taj je nalog dobio i Valerije Mesalin, upravitelj Ilirika. I on je počeo novačiti po toj provinciji koja se prostirala od Drina u današnjoj Albaniji do Istre i od Jadranskog mora do rijeke Save. Ljudima s tih prostora nije se pak išlo u rat. I te šeste godine u Iliriku je izbila velika pobuna. Ta će pobuna trajati tri godine. Rimski pisci nazvaće taj rat najopasnijim nakon punskih ratova. Na kraju rimske legije skršit će pobunu. U kršenju te pobune slomit će i narod ili pleme koje je nosilo ime Delmati. To će pleme ostaviti takav utisak na Rimljane da će oni i provinciju i Lirik nazvati po tom plemenu. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o tim Delmatima. Naš sugovornik je profesor dr. Marin Zaninović. Delmati su ilirsko pleme ili narod. Znate, ima historičare koji ih tretiraju kao narod, ima kao pleme. To je nešto oko čega se svađamo još uvijek. Znate, jesu li nacio ili tribus, li E, međutim, možemo ih shvatiti više plemenski, ja bih rekao, ipak, Kao što danas imamo Ličane, Zagorce, Slavonce, tako smo imali Delmate, Liburne, Da Orse, mezelje. Dakle, to su te sve skupine, zapravo ilirskog podrijetla, a Iliri su bili jedan veliki moćni narod, indoevropski, koji je došao ovdje sa kretanjem da Europljan. To je bilo kretanje sa istoka, sa iz ruskih stepa, južno od Urala. U Europi su svi narodi europski, to su Germani, Slaveni, Romani, nisu Mađari, nisu Baski, nisu Finci. Šta ih spaja? Spaja i deklinacija i konjugacija, znači sprezanje i imenica i glagola. Mnoge riječi su zajedničke, recimo, stana mader, engleski, muter je njemački, mater je hrvatski, hemeter je grčki, mater je latinski, tako da praktički se isto izgovara. Jel? Ne samo to, nego i normalno su konkretno došli do Indije, jel? oni su pokorili Indiju i dali se taj kastijski sistem, sebe naziva Arija, to je ona vrhunska kasta koja upravlja svime. U sanskritu je riječ, recimo, mater mataras, bog je bagas, Dakle, vidite da to bio neko zajednički jezik. E, Delmate su dakle dio tih skupina. Godine 1786. britanski orientalist Sir William Jones iznio je tvrdnju da grčki, latinski, sanskrt, germanski i keltski možda vode podrijetlo od jednog zajedničkog izvora. Godine 1868. njemački lingvist August Fick objavio knjigu pod naslovom Usporedni riječnik indoevropskih jezika. Bilo je to pionirsko dijelo u kojemu je Fink pokušao rekonstruirati taj prajezik nastao u dalekim predpovijesnim vremenima. Indoevropljani su se kao pretpostavljena jezična i kulturna cjelina raspali prije otprilike 6000 godina u planinama Prednje Azije. Indoevropljani su bili nomadski stočarski narod. Putovali su koristeći kola s volovskom zapregom i tako su mogli prevaljivati velike udaljenosti. Pokorili su gotovo cijelu Europu. Indoevropljani su posebno štovali sunce. Njihovo sunčevo božanstvo vozilo se preko neba kolima koje su vukla četiri bijela konja. Indoevropljani su u Europu doveli običaj utvrđivanja naselja i gradnje gradina. Ono što je fascinantno, vidite, profesor Benas je negdje 74. pete na Kupreskom polju iskapao jedan humak grobni veliki, koji je bio dosta veliki, interesantan, oni su prišli otvaranje toga, ne? E šta se desilo? Ono što nisu očekivali. Otvarajući humak, došli su do čitavog čovjeka na dubinu svoja 25 tri metra. Bio je kompletno čitav sačuvao. Čije je došao dodir sa zrakom, raspao se u prah. E sad, Ko je mogao očekivati da će naći čovjeka čitao u toj humci? Niko. Jer to je bio slučaj, ne? Imamo kemijska sredstva koje se to pošprica, ali niko nije mogao to predvidjeti, ne? I taj čovjek je bio pokopan na saonicama. Saonice su bile drvene, zašto se sačuvao? Truljenje prsta, ali bilo kisika, ne? To je bila jedna pjeskovita zemlja, tako da je taj leš ostao kompletno sačuvan. To je po svemu sudeći jedan delmata od one skupine koja je išla negdje prema jugu, prema moru, jel? Znači, Kupres, to su ta polja unutar Dalmacije koja su Delmati zauzeli. I onda su tim poljima vladali, to su bili Livno, Dubno, Sinsko polje, pa sve do obale. Proces silaska do obale je bio malo duži, ali uglavnom to su bili te zapatno bosanska i srednje dalmatinska polja. Ako grubo uzmemo kretanje, razvitak njihovog teritorija, možemo ga staviti između rijeke Krke i Neretve znači između rijeke Ticija, kako su zvali Rimljani, i Narente, ili Cetine, koja se zove Hipus, ali u vrijeme najvećeg opsega, kad su oni raširili svoju vlast, to je bilo između Neretve i rijeke Krke. Godine 168. prije Krista na dan 22. lipnja u ravnici kod grčkog grada Pidne došlo je do jedne od odlučujućih bitaka starog svijeta, u kojoj se makedonska vojska pod zapovjedništvom kralja Perzeja sukobila s rimskim legijama pod zapovjedništvom konzula Lucija Emilija Paula. Stoljećima je najmoćnija vojna formacija starog svijeta bila falanga, u kojoj su teško naoružani pješaci stajali rame uz rame, poredani u nekoliko redova. Pješaci su bili naoružani dugim kopljem. Makedonskoj falangi koplje ili sarisa bilo je dugo od 4 do 7 metara. Pored koplja vojnici u falangi bili su naoružani mačem i zaštićeni kacigom, prsnim oklopom, nazuvcima koji su štitili potkoljenice i velikim štitom. Tako naoružani vojnici bili su zbijeni rame uz rame. Osnovna jedinica falange Aleksandra Velikog bila je sintagma, koja je bila duboka 16 redova. Falanga je bila poput čekića koje bi udario u protivnički bojni red i ona bi se u pravilu borila do kraja, nastojeći postići pobjedu u odlučujućoj bici. Falanga je porazila perzijsku vojsku kod Maratona i Plateje. Falanga je dovela Aleksandra Velikog do Indije. Ali kod Pidne tu falangu porazili su rimski legionari. Početak bitke nije bio najpovoljniji za Rimljane. Teško naoružani makedonski pješaci svoja duga koplja zabili su prve rimske redove. Plutarh u životopisu Emilija Paola piše. Kada Emilije vidje snagu gusto povezanih redova štitova i žestinu udaraca naperenih kopalja, obuze ga za prepaštenje i strah, jer je osjetio da još nikada nije vidio većma zastrašujući prizor. Što se pak tiče Rimljana, kad falangu suočeni s njom nisu mogli probiti, Salvije, vođa pelignijaca, zgrabivši bojni znak svoje jedinice, baci ga među neprijatelje. A kad su se pelignici, jer za Italce je neprirodno i bezbožno ostaviti bojni znak, zatrčali prema onome mjestu, u srazu jednih i drugih strašne su gubitke zadavali i trpjeli. Jedni su nastojali mačevima odgurnuti u stranu sa rise, pritiskivati ih štitovima prema dolje, ili su ih čak odvraćali hvatajući ih rukama, a drugi, držeći ih čvrsto uperene objema rukama i probadajući skupa s oružjem one koji bi na njih nalijetali, jer ni štit ni oklop nisu odolijevali snazi udarca sa Bacali su uvis preko glave trupla pelignijaca i marucinijevaca, koji su bez ikakva razmišljanja u zvjerskom vjesnilu srtali u susret udarcima i sigurnoj smrti. Na kraju se luda požetvovnost legionara isplatila. Dok je falanga uporno potiskivala rimski red, Emilije Paolo uvidio je mogućnost za pobjedu. Teren na kojem se vodila bitka bio je neravan i u napredovanju falanga je postupno gubila svoj poredak i počele su se stvarati rupe u bojnom redu. Usto Emilije Paolo poslao je dio rimskih legionara da napadnu falangu s leđa. Tada se bitka počela okretati na stranu Rimljana. Legionari su razbili falangu. U bici kod Pidne uništena je makedonska država. Rimske legije zagospodarile su sredozemlje. Nakon te bitke Rimljani su za taoce uzeli tisuću ljudi iz Ahejskog saveza. Taj savez nastao u trećem stoljeću prije Krista. Podržavao je Rimljane u ratu s Perzejem, ali sukobi unutar saveza uznemirili su Rimljane i oni su se odlučili osigurati uzimanjem talaca. Među njima je bio i državnik i povisničar po imenu Polibije. On će biti prvi pisac starog vijeka koji će zabilježiti postojanje Delmata. E sad je Polibije, kao historičar, vidjevši Rim, kao Grd, kao Hac, htio se mu objasniti kako to da jedno selo praktički usred Italije stvorilo čitav jedan imperij. Toga je toliko da je napisao svoje historije, koje su dobri djelom sačuvane, tako da on prvi piše o Delmatima i bio je praktički suvremenih tih događaja. To su događaja prvi put se spominju 158. prije Krista i to baš ih polibije spominje, on opisuje kako su Rimljani došli u sukob s njima. A i sejci se tuže, znači stanovnici otoka Visa, koji su ostvarili jednu malu teritorijalnu proširenost nakon što je propala Ilinska država, a to je bilo 167. prije Krista, to je bio posljednji kralj Gencije, koji su Rimljani zarobili i odveli ga u Rimu triumfu. Ne? E, nakon propasti te Ardijeske ilinske države, došlo je do političkog i vojničkog vakuma, ne? A uvijek kad nastane jedan vakum, nekoga nas ispuniti. I sad su delmati ušli u taj prostor, jel? Sad su oni kao faktor koji pruža otpor imljanima. E sad, oni silaze prema moru, čujte, oni su bili pastiri, delmati. Riječ dele, delmet, u albanskom znači pastir, ovca, ovčar, dakle pastir. To oni su to de facto bili. Oni su imali velika stada ovaca, to je bilo izvor njihovog bogatstva. A to je nije bilo dovoljno, nisu privlačile iseške nasobine na obale, a to su bili Stobreć i Trogir, Tragurio i epetion E sad to upravo Polibije spominje. Znači, šireći se prema moru, oni su ugrožavali te grad, pljačkali su, čujte, vinograde, masline, uzimali stoku. Polibio je rođen oko 200. godine prije Krista u Megalopolisu, gradu u Arkadiji. Njegov otac je bio bogati zemljoposjednik. Polibije u mladosti bio zainteresiran za vojnu vještinu, jahanje i lov. 30 godina obavljao je dužnost hiparha, konjeničkog zapovjednika Ahejskog saveza. Kada je kao taoc došao u Rim, imao je sreću što je došao u dodir s Publijem Scipijanom Emilijanom, sinom konzula koji je pobjedio kod Pidne sam Scipion postaće slavan kao zapovjednik koji je konačno porazio Kartagu. Scipion je zajedno sa svojim bratom uvjerio rimske vlasti da ostave Polibije u Rimu i on je braći postao mentor. Polibije je pak vrijeme provedeno u Rimu iskoristio za pisanje jedne od najvažnijih povijesnih knjiga. U 38. knjizi svoje povijesti u poglavlju 18. Polibije je napisao Ljudi Ise često su slali izaslanstva u Rimu žaleći se da Delmati oštećuju njihov teritorij i gradove koji su im podložni, misleći na Epetium i tragirium. Senat je poslao povjerenstvo pod Gajom Fanijem kako bi izvidio stanje u Iliriji, s time da posebnu pažnju posveti Delmatima. Ti su ljudi bili podložni Pleuratu sve dok je on bio živ, ali kada je on umro i kada ga je naslijedio Gencije, oni su se pobunili, pregazili pogranična područja i napali susjedne gradove, od kojih su im neki čak plaćali danak u stoci i žitu. Tako su Fanije i njegovi kolege krenuli na svoju misiju. E, sad se i Sejci tuže Rimskom senatu, jer su bili pod zaštitom senata, njihovi saveznici. Jeli? E sad, senat je uputio u krajeve Delmata poslanika Gaja Fanija. Vidite, Delmat ga nisu uopće htjeli primiti, ne, mi niš posla s tobom. Što više, on je morao pobjeći praktički, jer da nije pobjegao, bili bi ga ubili, znate. Su bili opasni tipovi, znate, ratnički, ratnički svoje ljudi, borbeni. E sad, trebali ih onda ponovno kazniti. To je bilo 158. Onda je senat 156. posla ovoga Marka Sipija naziku, li da ode i da ih napadne. I on je došao sa nekoliko legija, osjeo u Naroni, dakle na ušću Neretve, to je danas vid kod Metkovića, odakle vršio upad u njihov teritorij. je sve do njihovog središta Delminija. To je bilo današnje Dubno, odnosno Tomislav grad u Dumanskom polju. Napao je taj grad, je bio utvrđen i nije ga uspio osvojiti. Tako da je dvije godine nakon njega Gaj Marcije Figul došao ponovno, ispalio ga taj grad sa gorućim strelama i osvojio. Ima to onda 119. 78. onda ratuju s Cezarom 51. Onda sudjeli u sukobu Pompeja i Cezara, stali su na stranu Pompeja koji je bio protiv Cezara. Recimo sukobljavaju se sa Liburnima oko Promone, to je danas Tepljuh, tamo između Kistanja i ovoga Knina, jedna isto velika gradina, čitao brdo promjena je bilo opkoljeno tim gradinom. Tako da je Cezar Liburni se je zamolio i da su im Delmat oduzeli promon, dakle su ratova. Onda on Cezar je tražio da je vrate natrag, pa oni su to odbili. Onda je poslali njih neke čete, ali kako bi bio zauzet ratovanjem u Gali, nije mogao osobno doći, jel? ali Delmate su i potukli, tako da je promona ostala Delmatska. To je bio, dakle, Cezar izravno intervenira u te akcije, dakle tih delmata, to je jedan povijesni ovako interesantan trenutak, jer je on inače bio prokonzul Ilirika. To je bio Lex Vatinja, 49. prije Krista, koji mu je e, senat dao vlast nad Ilirikom. On je konzul koji upravlja čitavim Ilirikom, u vojničkom smislu i sudskom. Ne? Prema tome, on je sjedio u Akvileji i tu je prezimio sa svojim legijama. Zakon kojeg je progurao pučki tribun Publije Vatinije dao je Cezaru na upravu Cisalpinsku Galiju, područje između Alpa, Apenina i Jadranskog mora i Lirik. Kada je umro upravitelj Transalpinske Galije, Cezar je na inzistiranje Pompeja, tada njegovog saveznika, dobio na upravu i tu provinciju. Tim je provincijama mogao upravljati do 54. godine prije Krista. U Cisalpinskoj Galiji Cezar je mogao novačiti vojnike za osvajanje a Transalpinska je bila mostobran s kojeg je mogao početi prodor u središte Galije. Ilirik je bio sporedan u toj priči. Ipak, kako sam Cezar piše o svojim galskim ratovima, kada je Galija bila mirna, on bi se posvetio i Iliriku. Poslije tih događaja Cezar je, prosuđujući prilike, zaključivao da se Galija umirila. Zato se početkom zime zaputio u Ilirik, jer je htio otići u te zemlje i upoznati njihove narode. Tad je iznenada buknuo rat u Galiji. Cezar je intervenirao kada su pirusti počeli pustošiti po Iliriku. Spor je riješio mirno uzimanjem talaca. Kasni sukobi u Liriku neće se tako mirno završiti. Delomati će se nekoliko puta sukobiti s rimskom vojskom i njihovim saveznicima. Oni su nanijeli Rimljanima velike poraze, je Recimo s 48. na 9. je ovaj, Aulo Gabinije, koji je bio konzul godinu prije, došao za 3000 legionara i mislim 1500 konjanika i došao kopnom iz Italije u krajeve Delmata da riješi tu njegovu stalnu bunu, ne? Međutim, oni su ga dočekali u klancu negdje zapadno od Salone, negdje kod Muča, eli? I ubili smo 2000 legionara, jedan broj konja, ovih konjanika, oduzeli orlove legijama. oro je bio simbol legija, uzeti o, legiji orla, to je bila najveća sramota za Rimljane, znate? Tako da je bila katastrofa. Onda se ga je povukao u salonu nekako i tamo je umro. Dakle, ta operacija isto da prokrahirala. Onda imamo te situacije u tom građanskom ratu koji je bio između Cezara i Pompeja koji je izbio 49. Onda je bio tamo jedan e, legat e, Pompe Marko Octavije, koji ima brodovlje. Pompej je bio isto jedan veliki vojskovođa koji je zapravo bio na neki način jači od Cezara. Imao je više pokorjeno pod sobom. Ali Cezar je bio bolji strateg, znate, imao je u krajnjoj liniji više pare, opljačkao je Galiju, je znate, bila je narodno bogatstvo ne. Tako da je Pompej, taj legat Marko Oktavije, potukao Cezarijance u kanali između Krka i Kopna, je onda je išao dole obalom da je napao Salon, znate, ali Salonitanci su bili na strani Cezara. Cezarici je govorili, to su, kaže moji saveznici, moji prijatelji i tako dalje. I oni su se obranili i Marko Oktavije nije uspio uzeti Salon. Onda je išao kod Farsala, dole u Tesaliju, je otplovio brodovima, a dole je bio Pompej, da je bila ta bitka 49. u kojoj Cedar pobjedio Pompeja. Onda je njegov legat Marko Vatinije poslao su Delmati se opet bubuli, iskoristili tu gužvu i stali su na stranu Pompeja, opet su ugrožavali salonu, bili su je čak i zauzeli, znate. Kada je Marko Oktavije došao u okolicu Salone, pobunio je Delmate i uspio je Isu, Vis, nagovoriti da promijeni stranu u građanskom ratu. Taj otok više nije podržavao Cezara, već Pompeja. Onda je počeo nagovarati građane Salone da se predaju. A oni to nisu htjeli učiniti. I počela je opsada Salone. Nju ovako Cezar opisuje u svom dijelu Građanski rat. Taj grad bio utvrđen po prirodnom položaju, dok ga je još branio brežuljak, Ipak su rimski građani brzo napravili drvene kule da se njima brane. Budući da su zbog malog broja boraca bili slabi da se odupru, budući da su zbog malog broja boraca bili slabi da se odupru, a usto ih je mnogo bilo ranjeno, upotrijebili su krajnje sredstvo kao pomoć, te su oslobodili sve odrasle robove, odrezali svim ženama kosu i od nje načinili užad za hitala. Oktavije je opkolio salonu s pet vojničkih tabora i počeo grad istrpljivati kako stalnim jurišima na kule, tako i glađu. Grad je uspio poslati Cezaru zahtjev za pomoć, ali ona nije stigla. Cezar je imao važnije posla. I onda su građani Salone odlučili sami razbiti opsadu. Cezar piše. Kako je prošlo već mnogo vremena i kad su Oktavijevi vojnici zbog dugotrajnog opsjedanja postali nemarniji, Stanovnici Salone uvrebali su priliku oko podne, kada su se protivnici udaljili, pa su, razmjestivši po bedemu dječake i žene, da bi se činilo da je sve kao i obično, okupili u čete one koje su bili nedavno oslobodili, te su navalili na najbliži Oktavijev tabor. Kad su ga zauzeli, navale na drugi, zatim na treći i četvrti, i onda na sve što im je bilo na putu. Tako su Oktavijeve vojnike istjerali iz svih tabora, veliki broj poubijali, dok su ostale, uključujući i samog Oktavija, primorali da bježe na lađe. Nakon Pompejevog poraza kod Farsale, dio poražene vojske pod Markom Oktavijem vratio se u Ilirik. U to je vrijeme Ilirik po riječima Cezara bio siromašan i opustošen. Novaca i hrane bilo je nedovoljno da bi se prehranila vojska. Na to je još došao i Gabinijev poraz i njegovo gubljenje bojnih znakova. Tek je Cezarov zapovjednik Aulo Vatinije uspio pobijediti Pompejeve trupe. Iliri su Cezaru ponudili svoju pokornost, on ju je odbio, uzeo je samo danak i taoce. Uskoro je Vatinije ponovo morao ratovati protiv Delmata, kojima su uvjeti mira bili preteški. Nakon Cezarovog ubojstva Vatinije se morao povući u Dirahi, današnji drač. Delmati su mu u jednom sukobu uništili pet kohorti pod zapovjedništvom senatora Bebija. I tada su zauzeli Salonu. Svi ti ratovi razasuli su Delmate po cijelom sredozemlju. Imamo jedan natpis, jel? natpis koji je nađe tamo 20. godina u Grčkoj, 20. stoljeća. I to je grad Astakos. Astakos znači jastok. To je na početku korekcije, na sjevernoj strane. E tamo je nađe taj jedan natpis kojeg sam, eto, ja uočio. Tamo se spomjena Babos Delmata. Pa to je prvi put da je jedan Delmata zabilježen u grčkom natpisu. To se datira nego drugo stoljeće prije Krista, vjerojatno oko 150. Tako je bar ovaj Grd koji je to objavio, tako je. I e, sa šta je, ovo je došao tamo i on je član jednog zbora svećeničkog koji štuje Zeusa Karajosa. To je bio rogati Zeus, a to je bio bog plodnosti, znate, bogatstva i tako dalje. I sad je tu svećeničko vijeće koje se brine za taj kult. E u tom zboru sudjeluje taj babos Delmata, on je kaže magiros. Šta magiros? To je obredni kuhar. Znate koji kuha, vjerojatno preko janjetine, Jer to su oni uvijek najbolje radili, ne? E sad, kako je on došao? Vjerojatno ti sukobima, znate, kad ste njima pobjegovali nekim brodom, došao tamo u Grske, to sira, takvih bilo mnogo više. Ali, nažalost, nisu stavili traga, jel' Tako da je to bila jedna trajna borba. Ali. Do konačne borbe u ustanku od 6. do 9. Gaj Oktavijan je konačno uspio zauzeti Lirik i pobijediti Delmate. Ali to nije išlo bez muke. Tamo je već bio Markovi Psanija Gripa, njegov prijatelj i najvažniji vojni zapovjednik. Delmati su znali što im se sprema. Marin Zaninović u knjizi Ilirsko pleme Delmati piše. 12.000 izabranih boraca pod vodstvom Versusa utvrdi se u jakoj promoni, Oduzeto je Liburnima 51. godine, na pravcu kojim je Oktavijan iz Liburnije dolazio. Osim toga, Delmati su zaposjeli i susjedne vrhove, razdijelivši tako svoje snage za gerilsko metanje, ali Rimljani ih zauzmu. Oktavijan okruži promonu kamenim nasipom od 40 stadija. Druga delmatska vojska pod Testimosom dođe promoni u pomoć, ali bude odbijena. Branitelji Promone iskoriste njihov dolazak za ispad iz utvrde, ali budu odbijeni i u bici Oktavijan prodre za Delmatima u grad, ali oni nastave otpor u utvrdi. Četiri dana nakon jakog noćnog prepada Delmata, jedna kohorta pobjegne s položaja, ali je i ovaj ispad bio odbijen, a kohorta za kaznu decimirana i ostavljena čitavog ljeta na ječmenom kruhu, utvrda se predala. Testimos je nastavio voditi otpor Delmata. Izbjegavao je otvorenu bitku i nastojao namamiti Oktavijana i njegovu vojsku u stupicu nalik onoj u kojoj je stradao Gabinije s 2000 vojnika. Oktavijan je pak dobro znao što je snašlo Gabinije u zemlji Delmata, izbjegavao je klance i druga mjesta povoljna za zasjede uništavao je jednu po jednu utvrdu Delmata. Na putu je palio šume koje su bile na boku njegove vojske. U jednoj bici kod Setuja ili Setovije ranjen i sam Oktavijan. Kamen ga je pogodio u koljeno. Prepustio je zapovjedništvo Statiju Teuru i vratio se u Rim. Godine 33. prije Krista Oktavijan je ponovo došao u zemlju Delmata kako bi primio predaju posade u Setoviji, koja se više nije mogla nadati pomoći i koje je nestalo hrane. Oktavijan je prihvatio predaju pod uvjetom da mu se da 700 talaca i da mu se vrate legijski orlovi koji su oteti od Gabinije. Delmati su pristali na te uvjete. Ti su ratovi na Rimljane ostavili veliki dojam. Toliko velik da su zbog njih promijenili ime i liriku. U svijesti Rimljana, koji su ratovali s tim ljudima 150, skoro 200 godina, u seriji tih ratova, u njihovoj svijesti, se delmanske ime poistovjetovalo sa čitavom tim predjelom na istočnoj strani Jadrana. Tako da kad su oni osnovili Dalmaciju, a osnovali se nakon gušenja Ustaka godine devete, to je bila sad provincija koja je bila pod rimska ingerencija. Na njenom čolu stoji prokonzul koji ima sudačku vlast, vojničku vlast, tako dalje. Tako da je ta provincija Dalmacija osnovana od rijeke Raše u Istri, pa do Odrine, dole do Skadra, i gore sve do Save. Znači, veliki dio naše bivše zemlje zapravo bio u okviru provincije Dalmacije. Tako da u svijesti Rimljana to ime su poistovjetili sa cijelim tim prostorom. Tako da sva ta plemena koja su sad tu bila, to su dakle Mezeji, Daorsi, Plereji i tako dalje, Japodi, Desitijati, Kolapijani, e, sve koji su bili unutra, ima ih na manjih i većih. Prema tome, sad se na rimskim natpisima javlja određeni broj delmata i to je relativno veliki broj. Znate. Ima latinskih, rimskih natpisa je oko 120.000 do sada. Jel? Kohorte delmata spominje se, kohor delmatarom. E sad, međutim, delmatima vjerojatno ima i drugih, znate. Ali ime Delmatske je poklopilo svote. Onda možemo prepostaviti da jedan broj tih ilira u širem smislu su se isto tretirali kao delmati i tako dalje. Ono što je još interesantno, jedan broj njih je služio u rimskoj mornarici, znate. August je osnovao mornaricu i to je u Bizenovu kod Napulja je bilo sjedište flote za zapadno sredozemlje, a u Raveni je bilo za istočno sredozemlje. Mi znamo po broju natpisa koji su nađeni u Ravenije i u širem prostoru da je recimo oko 50% tih mornara bilo iz područja Dalmacije. Znači imate nacione Delmata, nacione ovaj, pišemo tamo sve imena su Plator, Bato, znate. Oktavijan je 29. godine prije Krista proslavio triumf nad Delmatima, plijenom iz ratova protiv njih sagradio jednu knjižnicu u Rimu, te jedan portik kojeg je nazvao prema sestri Oktavi. Ilirik je postao Dalmacija 27. godine prije Krista. Tada je Oktavijan postao i August. I tada je upravljanje nad dijelom rimske provincije prebacio na senat. Među zemljama koje Dion Kasi u svojoj rimskoj povijesti spominje kao one koji su prebačeni pod upravo senata nalazi se i Dalmacija. I tako su Dalmati dali ime toj provinciji. Ime će se održati sve do danas. Ali Dalmacije i Dalmati nisu bili mirni. Godine 16. prije Krista izbio jedan ustanak. Ugušio ga je prokonzul Silije. 11. i 10. godine prije Krista kasniji car Tiberije, Augustov nasljednik, morao je gušiti ustanke Dalmata. Onda je došlo do pobune u Panoniji. Godine 6. poslije Krista Dačani su prodali u Panoniju Došlo je do bune u Traki, u Germaniji se vodio rat i car je trebao vojnike. Počelo je novačenje u Dalmaciji i došlo je do velike pobune koju će rimski povisničar Svetonije nazvati najopasnijim ratom kojeg su Rimljani vodili nakon punskih ratova. To je bio veliki ilirsko-panonski ustanak kad se potresla čitava Rimska imperija, znate. August je već bio stari gospodin, car već pri kraju života i onda je on došao u Rimini da pratite sukobe pobunili su Iliri koje je Tiberije htio mobilizirati da odu gore u Germaniju, znate, ratovati protiv kralja Maroboda. A Tiberije je bio posinak Oktavijanov, odnosno Augustovi i njegov designirani nasljednik. Ne? E sad su oni tu išli kod tih ljudi, kod tih desitijata i kod ovih brauka, dizati te ljude. Ovi su se pobunili su htjeli išta ratovat, ne. I onda je nastala gužva. Su bili dva batona, jedan bio brauk jedan desitijat. Onda ovaj desitijat je likvidirao brevka, znate na rijeci Batenas. To su bile opet njihove međusobne borbe na Irinske. Nažalost, nisu stvarili jedinstvo. Ali delmati su radili svoj posao dole na jugu, znate. Opet su opsjedali salonu, ugrožavali, čak su išli dole do Grške, da je perapljačkali, su razbijali. E sad su došli Tiberije i Germaniki, to je trajalo tri godine, od šesta do deveta su oni gušili taj ustanak. Tako da veli ovaj Svetonije, koji piše životopis rijskih careva, da je to bio pesimum omnium belorum post da to bio najgori rat koji se Rimljani vodili ako kartaških ratova. Jer cijela država su mislili da će doći u Italiju, da će ući u Rim bogati, znate. Ali i tu se onda događa zadnje poglavlje, u Andetriju, ta današnji mušti je bila velika istogradina, Delmatska, eli, tu se skloni ovaj baton, eli, desiti, ja tu su uvatili, i onda ti mene ga pita, dobro, šta? Pa vi ste, kaže, niste nam postali pastire da nas Evo, postali ste vukove da nas čuvate kao ovce. Znači, uništavali ste, mi smo se pobunili. Onda ga je Tiberi otpremio u Ravenu, znate, da, u Italiju i tamo je umro, ne znamo točno kako, bio je prognan, jeli. Tako da se onda je bio Delmatiku, spravio triumfa, velike svoro što se popljačkali. Svako takvo osvajanje je bilo uništavanje, ne znate. I šta se sad događa? Te, ovaj, oni te Delmate kad su to pokorili konačno, nakon svih tih bitaka, onda ih uzimaju te mlade ljude koji su preživjeli u vojsku, ne? Oni ih pokupe i stavljaju ih u svoje pomoćne čete. To su kohorte. Onda su te momke pokupili i napravili osam kohorte. To su bili za svojih 600-700 ljudi. Jel? I razmjestili su ih po carstvu. Neke su posle u Tunis, dvije su posle na granicu gore u Englesku, jedni su bili u Germaniji, jedni drugi su bili u Daciji, u Rumunjskoj, znate. Dakle, samo da nisu tamo kod kuće, da ne prave gužvu, li Sad jedan broj tih ljudi se vrati ali jako mali broj, znate. Dalmacija nije bila samo strateški važna provincija koja je bila prvi susjed Italije na istoku i koja je bila kopnena veza između zapadnog i istočnog dijela carstva. Ona je bila i bogata zemlja. Oktavijan je zapovjedio svom namjesniku da organizira kopanje zlata. Plin je u svojoj naturalis historiji zapisao da se u Dalmaciji nalazi puno tog metala, često i na površini zemlje. Zlato iz Dalmacije ušlo je i u pjesništvo Starog Rima. Stacije u jednoj pjesmi ovako opisuje sjaj koji vlada u jednoj kući. Stan je dostojan Božica i ne zaostaje za sjajnim zvijezdama. Ovdje je libijski frigijski mramor, ondje tvrdi lakonski kamen zelenkastog sjaja. Ovdje vigasti oniks i žile kamena kojemu često može zavidjeti i lakonski grimiz i majstor tirskog mjedenog kotla. Spuštaju se zabati naslonjeni na nebrojene stupove, sja hrastovina, bogato ukrašena dalmatinskom kovinom. Takvu je provinciju trebalo konačno osigurati od pobuna. Rimljani su to radili na tri načina. Osnivali su kolonije rimskih građana na zauzetom području. Kolonisti su često bili veterani. Te su kolonije povezivane rimskim cestama i u pokorenoj zemlji rasporedile bi se legije. Na područje Delmata stacionirane su njih dvije i tako su ratoborni Delmati pokoreni. Imate rasmenu kaciju koju je na Olimpiji, znate, Olimpija najzna kacige su davali kao dar u hramu nakon pobjede. I tamo je najzna kaciga koja se datira u 7. stoljeću prije Krista i piše grabontos Eimi, grčki, znate pripadam, znači ja sam tova, a Grabos je ilirsko ime, vidite. Znači neki ilir koji su tamo Grci poklopili negdje i ono mu je poklonio tu, tamo tu kacigu. Tako da su te kacige, oni su vjerojatno radili i sami. Pred jednom 15 godina je nađena recimo jedna kaciga u jednom grobu tamo kod Duvna, znate. Našli su jednu krasnu kacigu. Onda su našli nekoliko par kaciga u novije vrijeme u koritu Cetine. Naime, kad su Rimljani pokorali taj prostor, onda su igrali sva dva svoja logora. Jedan je bio burdu gdje su doveli legiju, pa to je bilo 50.000 ljudi, to je bila 11. legija. Je imala logor u Burnumu, to je odmah tako gušenje ustanka, ne? To je bilo 50.000 ljudi sa konjima, znači su imali ne imali su sve, jeli? Taj logor je bio dakle na rijeci Krki i to na mjestu gdje ta rijeka lakše prelazi. Južno od to imate veliki kanal, rijeka je zatvorena u guduri, teško je prelazna a tamo se ona malo širi, onda imate jednu stepenicu, prag, koji kad je reka ima niži vodostaj, može se lako preći. Jer? Onda su oni kontrolirajući taj prolaz, sagradili logor. Drugi je bio kod Trilja koji istražuje naš institut, radi kolegica Sanader, kolegica Milićević, jeli, oni istražuju Trilj, to je iznad Trilja na brdu, isto koji kontrolira Sinj, cijelan je prostor. To znači na udaljenosti od 80 km imate dva logora, koji su zapravo presikli područje Delmata, ovaj Bordom na zapadu, Tiluri na istoku, jeli? I tu su te legije kontrolirali, ovo bila sedma legija, ovo je danasta. Ceste su sagrađene, sako se rekao po buri. Legionari idu po cesti, čujte, ono tri dana prevali sto kilometara, ne? I tako se držala kontrola toga. Rimljani su prvi puta s vojskom došli u područje Ilira 229. godine prije Krista i ratovali su na tom području sve do 9. godine poslije Krista. Nakon gušenja tog ustanka, Rim je u Dalmaciji uspostavio čvrstu vlast, u područje Delmata došle su dvije legije i tamo su se zastalno utaborile. Te su legije ostale do 86. godine, kada je četvrta legija koja je u Burnumu zamijenila 11. legiju otišla za Singidunum, na granicu carstva na Dunavu. Sedma legija napustila je Tiluri 60. godine i otišla u Viminaci, danas Kostolac također na Dunavu. Iza legija su ostale kohorte koje su imale više manje pozorničku dužnost. Zadnja je pak kohorta otišla iz Dalmacije sredinom 3. stoljeća. Bila je raspoređena u Arabiju. Do tada Dalmacija je postala mirna i uzorna rimska provincija, a Delmati mirni rimski podanici. Iza Delmata je još nešto ostalo stoljećima. Bio je to njihov poseban jezik koji se zadržao sve do 19. stoljeća, govori profesor doktor Marin Zaninović. Da, recimo na cara Hadrijana, ti se nisu smjeli ženiti, ali onda se žene sa domaćim ženama. I sad se dolazi jeli, do simbioze. Stvara se jedan jezik, zapravo jedan delmanski jezik koji je kombinacija latinskog i ilirskog. Ne? I to je jezik koji se govorio, to je taj delmatski jezik koji je u jednoj romanskoj formi živio u našim gradima, u srednjovjekovnim, a zadnji čovjek koji je umro, govorio ti jezik, umro 1896. na otoku Krku. Tako je 912 je filolog Bartoli objavio u Rimu gramatiku tog jezika Das Dalmatiš. To je jezik je bio kao francuski, kao talijanski, kao rumunski, ali je nestao, kao što je nestao Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Robert Tanasković. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.